นมาโลกไปเทื่ศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า คือปฏิบัติในบุญญาิิยาวัตถุต่างสาม่บบกางคือเรื่องทานละไม่คือสำเร็จเป็นการให้ทานสองคือละไม่คือสำเร็จเป็นการรักษาศีลสามภาวนาไม่คือสำเร็จเป็นการเจริญภาวนา บริสัทธั้งหลายโดยเส้นหน้าในปฏิบัติในวุฒิยาวัตถุเองสามแบบตามนี้ย่อมเป็นที่จำแจ้งแล้วต่อไปนี้ไปอาตมาภาคจะนำนาจริยาขององค์สมเด็จโตจอมไตรพระมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้ามาเทศต่อเมื่อวันพระถึ่แล้วมาคือวันพระถึ่แล้วมาโน้นเมือก่อนสองวันพระก่อนดี มเด็จในสุนัยถีบรมศาได้สัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนิพพานสองอันพระที่ว่ามาก็ไปซ้ำกันในตอนที่สะมหาใจศพขอสมมาโทษในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดังกล่าวซ้ำกันเพราะว่าวันพระก่อนโน้นพูดละเอียดไม่พอ สำหรับวันพระนี้ก็ะโยชนขอต่อไปจะไปตรงไหนหมดเวลาเมื่อไรจะจบกันเมื่อนั้นเพราะนั้นว่าเมื่อพระมหาไร้ศมันรดาโดยสงฆงหลายพากันหวายสังฆสิการอ้สมเด็จจราทรงทันบรมราชนดาสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโดยกล่าวขอขมาโทษแด่องค์สมเด็จพระชีเจ้าที่มีพระมหาสุนาริคุณเป็นดีเศษ พระกานหน้าหรือองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าจะดับทั้งได้โสทะบริทานเดือนมาสามเดือนเศษสมเด็จพระบรมโลกเทศไปยักยั้งสมาหาใจศพว่าเธอกาแกแล้วจะท้าเขาก็แก่แล้วขอเธอจงวัดใจการทุนลงกวัดแต่เธอว่าสมาหาใจศพคือตราบเธอเหนือองค์สมเด็จเธอทรงสวัสดีโสภา ว่าการปฏิบัติคุณตรงนั้นไม่ได้มุ่งหมายจะหาชื่อเสียงแต่โดยการใดการกระทำไปก็ประหวังผลจะเป็นแบบอย่างแก่นคนดึงหลังที่เกิดมาในภายหน้าว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่จะมีสาวกองค์หนึ่งพระองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระมหาใจศพหรือพระดวงกวัดเป็นกรณี เกิดหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมาโลกเทศทรงประทานผ้าสังฆติของพระองค์ที่ใหม่กว่า แล้วก็รับผ้าสังฆติของพระมหากษัตริ์ที่เก่ากว่าไม่ครองแทนเรื่องราวก็เลยจบเป็นตอนที่พระมหากษัตริ์ขอสมาโทษเจ็บบรรดาเทวดาทั้งหลายก็บรรดาบรรดาในไฟลุกขึ้นเขาเคยมีละ สงบเป็นสมมาสัมพุทเจ้าการเล่าไฟสงบลงบรรดาใรสงฆประมาณสองแสนรูปที่ประชุมกันณจุดนั้นบรรดามันละใจสัตว์บุคคลทุกท่านก็พาซึ่งสู่เชิงตะกอนหวังจะดูว่าสุริยะพระองค์สมเด็จพระชินวรโดยไม่ตายเป็นได้สมมาสรพพุทธเจ้าที่ถูกไปทิศเขานี้จะมีสภาพเป็นโดยการใด นทั้งหลายและบรรดาพระทั้งหลาย ก็ไปไปชมกันบนงเชิงไปก่อนสำหรับพระก็มีพระมหาใด้ศพสังวุฒาจารย์เป็นประธานคณะสงฆ์พระบรมวุฒิันรพชิดเป็นพระที่มีพรราแก่กว่าพระอื่นทั้งหมดและจะเป็นอรหันต์ปฏิสัมพิทายานสำหรับพระว่านั่นก็มีมันละใจสัตว์ที่ใจสัตวของประเทศนั้นเป็นประธาน เราจะินมพร้อมกันไปดูหีบทองที่ใส่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีขมเอาไฟติดแม้แต่สนิดหนึ่งก็หาไม่ได้ตัวนี้เป็นอัศจรรย์เมื่อเปิดหีบทองขึ้นมาแล้วในไฟก็ปรากฏว่นน้ำมันมีราเด็กนันก็หมดไปสำหรับสรีระร่างกายพระองค์สำหรับพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ปรากฏเลย ไปที่ไหนสห็นสมเด็จพระมหามุนีได้มีพระมหากรนณาธิคุณจะขอว่านนท์เมื่อพรนนท์ถามว่าเมื่อจะทำการภาวราจิตสรีระพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะทำเป็นประการใดในตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบนมาขาดสันดาจึงบอกว่าควรปฏิบัติเช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิราช นั่นก็คือเอาสมรีห้าร้อยชั้นข้าขาห้าร้อยชั้นทางสรีละร่างกายทำด้วยสมรีคั้งหนึ่งแล้วก็ทำด้วยข้าขาอากชั้งหนึ่งห้าร้อยชั้นด้วยกันเวลานีนั้นปรากฏว่าสมรีก็ดีข้าก็ดีทั้งหมดปรากฏว่าถูกไปพิษขาไปทั้งหมดแต่ว่าเหลืออยู่ชั้นเดียวเหลือสมรีอยู่หนึ่งชั้น พระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่ากระดูกหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุก็กลายเป็นองค์เล็กๆเล็กๆ อย่างโตที่สุดก็เท่ากับเม็ดถั่วเหลืองขาซงและอย่างต่ำที่สุดก็เท่ากับเมล็ดพันธุ์ตร์แาทปรกฎว่ากระดูกพระองค์สำหรับพระบรมโลกเป็นหน้าศาสนาเป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์เล็กๆ อยู่ในห่อสำลีซึ่งมีผ้าขาวพันไปแล้วด้วยดีคล้ายๆกับคนมาจับเป็นระเบียบเป็นอย่างดียิงตอนนี้แนดางเป็นความมหัศจรรย์บรรดาไว้สงทุกท่านและบรรดาบรรดาศริษัทประชาชนหลายตลอดจนท่านพรมมาเทธรรมดาทั้งหลายก็พากันละมาสู่การสรีละสภาพพระองค์สำเร็จพระฤทธิ์มานโดยไม่ขาดจนดา้สัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นว่าเป็นการสุขจากการเผาต่อจากนั้นไปบรรดามันละไปสัตว์ทังหลายก็เลยหาดูกับบรรดาเพื่อนทั้งหลายมีสมาหาได้ตกเป็นประธานว่าเมื่อเผาสรีระพระองค์สำเร็จพระวิชิตมารบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสำหรับพระอาทิตย์คือพระบรมสารีริกธาตุด้วยควรจะทำเป็นประการใด บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีมติพรอมกันว่ามันละพระสัตว์ทั้งหลายนำไปสู่พระราชินีรูปคือพระนครตั้งพระบรมสารีริกธาตุในที่อันสมควรเป็นการสักการะบูชาในตอนนี้ก็ได้กล่าวว่ายังมีบรรดาใจสัตว์หลายหุ่นเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองราชพฤกษ์หรือเมืองสาวัตถีเมืองพาราณสีเป็นต้น ไม่ทราบว่าองค์สมเด็จพระพุทศพลบรมศาสดาสมมาสมุทรใจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่พระบริพานที่ระหว่างนางรังทั้งคู่ของเมืองกุศลาราตายตายไม่ทราบมากทั้นี้เพราะว่าไม่มีการสื่อสารในสมัยนี้กว่ายังทราบว่าองค์สมเด็จพระพุจินสีบรมศาสดานิพพานก็เป็นการสอนยาก ฉะนั้นบรรดาชนเมืองต่างๆที่เป็นเมืองใหญ่ยิ่งยกตาตรงกับเสนามาทั้งนี้ก็มีความจากันนาจากนมัสการองค์สมเด็จพระพุทธมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนิพพานแต่ได้ว่ามาไม่ทันพระพุทธเจ้านิพพานเสียก่อนดังนั้นบรรดาเมืองทั้งหลายเหล่านั้นการศักดิ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าเมื่อเราไม่ทันองค์สมเด็จพระจินวรบรมศา จะนิพพานเราก็ต้องการสรีระเราคือพระบรมสารีริกธาตุพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถไปบูชาที่เมืองเราเพื่อไม่แจ้งข่าวสารว่ไปนี้มันละกันสักหลายว่าเราต้องการจะขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปบูชา ตอนนั้นแปลกับว่าบรรดามนุษย์สัตว์ทั้งหลาย ก็กล่าววาจาด้วยการไม่ยอมที่จะแบ่งให้เพราะว่าเมืองใหญ่ๆหลายเมืองนั้นใช้มาล้อมพระนครอยู่มันไม่ได้ใส่ก็ตั้งกองทัพถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กก็ถือกันนำยาหางที่เทินเทินเชียงเทียงรบเมื่อเวลานั้นได้ความจริงเขาควรจะมาปรึกษาพระมหากจ้ารพหรือว่าว่าพระอนุรุตเป็นสำคัญ แต่ได้ว่าไม่มีใครศึกษาท่านพระหรือว่ามีไม่มีใครศึกษาหาดีท่านก็ไม่บอกว่าคนจะทำเป็นโดยการใดก็เพราะว่ายังมีคนดีคนหนึ่งที่มีนามภายหลังว่าโทรการความจริงความคนนี้เดิมทีชื่อว่าอะไรไม่มีใครรู้จัก เป็นบุรุษผู้สอนอาิธรรมของบรรดามันและประทั้งหลาย กาบรมเสนาเพื่อนทัพสีเราล้อมอยู่ทั้งหลายเมืองเป็นปาะการนั้นพระบรรดา มันแล้วก็สัตว์หลายไม่ยอมแบ่งปันพระบรมสารีที่พระธาตุเห็นว่าเป็นการไม่สมควรก็การที่จะต้องมารบสู้กันด้วยอำนาจพระบรมสารีที่พระธาตุพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ขอให้บรรดา มันแล้วก็สัตว์หลายได้ชมกันเพาได้เสมาหมายพระราชบริพาร เละใจใจที่ว่าควรจะแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเข้าใจวรรดาบริษัทต่างๆมีปริมาณเท่ากัน มันไม่ได้สัตว์เห็พร้อมกันว่าควรจะทำอย่างนั้น ถ้าเป็นการยับยั้งการสงครามเมื่อได้แจ้งข่าวสารโลกจะบรรดาบริษัททั้งหลายทราบพอถึงวันที่ประชุมวันกำหนดที่จะประชุมบรรดาบริษัททั้งหลายก็มาประชุมกัน เป็นประธานเอาไปโปรดทราบว่าพานคนนี้เดินทีมีชื่ออะไรไม่มีใครทราบเขาไม่ปรากฏในพระบาลีที่มีนามาโทนะพรามคำวมาโทนะในที่นี้เขาแปลเป็นว่าทนายถ้าเากากันไปก็ต้องเรียกการท่านนานั่นเองเราจะรู้เรื่องภายหลังต่อมาเมื่อเราสัตว์ทั้งหลายพากันมาประชแล้ว แน้วพรานยังไม่เอาขนานพอมาตัว ดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปริมาณน้อยถ้าจะให้ใจสัตว์ทั้งหลายเห็นพร้อมกันก็ต่างคนต่างย่องกันโพื่ความมันก็จะเกิดทางที่ดีก็ควรจะเป็นสมบัติของเราจึงนำมาเชื่อเจ้าองคสมบัติสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองนั้นทั้งสององค์นั้นใส่ไว้ในมวยผมแล้วต่อมาจึงเรียกประชุมมันได้เจสัตว์ทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วก็ตวงพระบรมสารีริกธาตุ ได้แก่บรรดาบดิษั์มีมันและบัิษัทรวนต้นฝ่ายและพนาพพนาเหมือนกัน เมื่อตัวพระบรมสารีริกธาตุแล้วนั้นบรรดาบดิษัททั้งหมดได้รับพระบรมสารีริกธาตุพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตต่างคนก็ต่างทำสัจจาระเพื่อการใหญ่ ตามมีสายที่มีความนับถือของตนต้องกล่าวว่าในเวลานั้นมีเมืองหนึ่งที่แปลกกว่าเมืองอื่นก็คื เพียนวันหนึ่งก็ไปเพื่อแอบคน ็ประมาณสิบสี่หรือสิบห้าชั่วโมงแต่ได้ว่าพระเจ้าพระสุระตูมาวันหนึ่งตัวแอบมันก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนเทวดาทั้งหลายเนว่าเดินการทรมานจะได้คะแสดง้าคุกคามพระเจ้าท่าเป็นระตูบรมกษัตริย์ว่าถ้าพระองค์ไม่รีบรับนำพระบรมสารีริกธาตุไปสู่กรุงราชสีมหานครโดยไว เราจะฆ่าท่านพระเจ้าข้าพะเจ้าเห็นข้าเทวดาดุดันแบบนั้นก็กลัวจะรีบนำกลับมาพระนครที่เรื่องพิเศษต่อมาก็ย้อนหลังก็มาถึงโทนัสรามีเจุดหนึ่งสำหรับโทนัสรามันเลกตัวพระบรมสารีริกธาตุแจกเสร็จตอนนั้นก็นึกว่าเราได้ได้ของที่เศษที่ไม่มีใครควรจะได้นั่นคือเรื่องเชี่ยวแก้วพระองค์สมเด็จ ก็ทำทีแล้วมือเสยศีรษะที่เสยผมคำไปที่ไรเชี่ยวเก้าปรากฏก็ไรเชี่ยวเก้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายไปเพียงเลยตกใจคิดว่าเราเลยเป็นคนไม่ได้อะไรกับเขาทั้งหมดพระเรมเหรนสารีที่พระพระองค์สมเด็จพระบรมสุขเขาจะบังให้ปจับไปหมดแล้วเราก็ไม่มีโอกาส จึงเล่นขอโอกาสว่าท่านนานทองคำที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนี้ขออนุญาตเป็นของข้าพระพุทธเจ้ามันไม่ได้สัตว์ที่แน่อนุญาตให้ท่านนานทองคำเรามอบให้แก่ท่านต้นพรามคนนั้นจึงมีนามว่าโทนาตาลและแต่บัดนั้นเป็นต้นไปจึงแาลเป็นใจความว่าตามผู้ได้ท่านนานทองโทนะนี้ก็แปลว่าน พื่อเจ้าพระองค์สมเด็จในสัมมาสัมพด็จเจ้าในตอนนั้นท่านกล่าวว่าพระอินทร์เห็นว่าโทนัพรามนำพระเที่ยวแก้วใส่ไว้มวยผมเพื่อไว้บูชาแต่ตามประเพณีที่มีมาจากคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพด็จเจ้าก่อนที่จะทรงจะไหลหาพระพิเนศกรมองค์ตัดพระเมาลีก็ดีหรือว่าเมื่อนิพพานแล้วก็ดี ของทั้งสองสิ่งนี้คือพระมารีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามารีคือมวยผมที่ต่านหน้าพระองค์ก็ยังนำมาพระอบทองรำมารับแล้วก็ไปบรรจุไว้ที่พระจุลามณีเจดีย์สถานตุลาพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์นี้ผ่านแล้วถ้าเชื่อใเจ้าของพระพุทธเจ้าทุกองค์พระองค์ก็นำไปบรรจุที่นั่นเหมือนกัน ตอนั้นแม่โคราถามหวังจะขโมยพระเที่ยวเจ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ได้มาทำมาต่อไปหมายด้วยว่าพระอินทร์นำใส่พระองค์แล้วก็นำไปไหว้พระที่พระจุลามณีเจดีย์สถานรวมกันกับพระมารีเป็นั้นม่าโทรคถามนี้เมื่อไม่ได้เที่ยวเจ้าได้แบบได้แต่พนายตอนนี้เรืองราวประมาณหกนาทีอ จึงขอนำเรื่องที่เกิดในตอนนี้มากล่าวไว้เพราะว่าไม่มีในตำนานไปหาตำนานอ่านก็ไปหาอ่านเป็นการหายากในตอนนั้นปรากฏว่าเรื่องราวของบรรดากสัตริย์ลายต่างคนต่างก็แยกกันไปสำหรับโพนาคารนั้นเขามาได้ท่านนานทองคำเป็นที่ประจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว เร็นมกันนานทองคำที่ตัวพระบรมสารีริกธาตุพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไปไว้เป็นที่สักการะบูชา แล้วต่อมาก็ขอย้ายเมืองจากปุถุรามหานครมาสู่ในครั้งของที่เราเรียกว่าเมืองเมืองทวาราวดีในตอนนี้ตามดำเนินจุดหนึ่ง หาไม่อ่านได้ยากแต่พบจุดจุดหนึ่ง ไอ้กล่าวว่าโทนักการคนนี้มาอยู่ในเขตใจของจังหวัดนครปฐมเราซื้อกระดับน้ำยืนยันเพราะว่าแล้วก็ในหมู่บ้านแถวนั้นจะมีบ้านหนึ่งมีตำบลหนึ่งแล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็หมู่บ้านสามแล้วองการนั้นได้นำท่านนามทองคำที่ส่วนพระบรมสารีริกธาตุพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถมาวันจุในเจดีย์องค์หนึ่งเป็นที่สักการะอุทา องค์นั้นมีนามว่าพระบาทโคนก็แปลว่าเป็นที่บรรจุพนามทองคำนั่นเอง เรื่องราวตอนนี้จะได้เกี่ยวเป็นรายการใดคนดีเห็นว่าเป็นการไม่สำคัญถ้าเราจะนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมโกศทันบรมชานดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างไรก็ถือว่ามีความที่สำคัญเท่านั้น ถือว่าเราไม่ถือพระพุทธเจ้าเะไรอไราถือว่าท่านหลายก็ถือพุทธานุสติสมาธิคนนี้ถือคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็นั่นว่าเมื่อบรรดาโมรการก็ดีบรรดาเกษัตร์ทั้งหลายก็ดีพาใจแยกจากสถานที่ต่างคนต่างที่อยู่ของใครต่างคนต่างไปต่างคนต่างบูชาพระราชนตรัยในตอนนั้นในจุดนี้สุดลงไป พระมหากาัตริยึงได้บรรจุบรรชุนบรรดาพระภิกษุสงทั้งหลายประมาณสองแสนรูปปารับพระพุทธบรรพชิตคือพระต่อองค์หนึ่งในสมัยที่ท่านมาที่กาวาระเจดีได้ทราบจากบริพาพบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระนเรศวรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จงนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตเจ้าพิพานที่เมืองกุสินารามหานคร พอได้ฟังดังนั้นบรรดาพระที่เป็นอริยเจ้าทั้งหลายก็พากันแสดงเป็นธรรมสังเวชสลดจิตว่าโอ๋หนอองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเป็นผู้เลิศกว่ามนุษย์เทวดาและคนทั้งหมดในที่สุดสรีระขององค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ต้องสลายไป เช่นเดียวกับร่างกายของเราทั้งหลายจะลไมลงไปก็ต้องสลายไปเช่นนั้นแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระทรงทันยรมาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดจ้าสูตรพระวรนิพพานเป็นแดนเอตันตะปรมสุข ้าเป็นตบัว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่แค่เราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์นี้เป็นใจยุติถิที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราใจเราตัดอารมณ์เพียงเท่านี้อย่างเดียวถ้าเราตัดได้อย่างเบาเราก็เป็นระโสดาบันตัดได้อย่างกลางเราก็เป็นพระอนาคามี จับได้ทั้งหมดนี้เราก็เป็นพระอรหันที่เคือคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธวันโดยในศาสนาพระมาพระพุทธเจ้าทั้งตปดหมนสี่พันปรมาขันธ์เราอยู่ในคำว่าเราไม่ประมาทในขันห้าอย่างเดียวดะนั้นขอบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายโดยส่วนหน้าเมื่อสมเด็จพระธรรมเทศนาเรื่องราวแห่งพระนิพพานในโสดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ากว่าถ้านยังคิดว่าตอนนี้ยังเป็นเราเป็นพวกเราอยู่ก็ตามทีให้ดูสรีระร่างกายพระองค์สมเด็จไพระจุลสีบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นอัจฉริยะมนุษย์จะเคยความมนุษย์ใดๆแต่องค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะทรงพระวรกายอยู่ได้ทั้งใด ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงจดจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ตัดกิเลสทั้งหมดอันที่องค์สมเด็จพระบรมสุพบเคยจัดไว้ในสมหาสุรฐานสูตรว่าหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจใจพยาจงอย่าสนใจองค์พยาสนใจตายในตาย ไม่ได้หมายความว่าจงย่าคิดว่าร่างกายนี่ที่เป็นเราเป็นพวกเรามันจะเป็นเราเป็นพวกเราต่อไป ไม่ช้ามันก็ต้องสลายแล้วท่านหลายจงอย่าสนใจตายภายนอกคือสนใจข้างร่างกายของบุคคลอื่นที่เราคิดว่าคนอื่นเราจะได้เป็นที่พึ่งตลอดกาลตลอดสมัยจงอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดว่าไม่ช่าร่างกายของท่านก็ต้องพังไปเช่นเดียวกับร่างกายขององสมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้า นและในที่สุดองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่อเจ้ากล่ว่าทุกคนจงอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆว่าจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยในเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายมันทางไป ก็หมดเป็นที่พึ่งที่อาศัยท่านใด องค์สมเด็จพระจอมเจ้าลไม่ขาดสันดาสัมมาสัมุทธเจ้าทรงแนะนำเป็นดีเศษการที่องค์สมเด็จพระบรมโลกจะเชื่อจัดเป็นบัตรสิมวาจาพระอัปมาเลนะสัมบาเลขา เพราะท่านหลายจงยังไม่ความไม่ลรหมาดให้ถึงพร้อมจะคิดว่าเราจะไม่มีความจะไม่ละหมาดในชีวิตเราจะไม่ติดอยู่ในโลภความโลภเราจะไม่ติดอยู่ในโทสะความโกรธเราจะไม่ติดอยู่ในโมหะความหลงจิตใจของเราจะตั้งตรงเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพลิพานอาราบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายทุกพระพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านการแสดงและธรรมเทศนามา ั้งใจว่าจะไว้สองสิบนาทีก็เลยไปหน่อยหนึ่งก็ขอยุติกวัฒนธรรมพลานลงคงไว้จะเพียงเท่านี้ ในที่สุดแห่งวทำนารรมพลานนี้อาจะมาพาขอตั้งสติญาธิฐานนั่งคนไปซื้อรัตนารัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเป็นสามประการ ขอดวงบานบันดาลให้ทุกบริษัทหลายทุกท่านให้มีตุกการสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผลเราจงจระวนไปด้วยจ่าถึงพระพุทธพรชายทั้งสี่ประการมีอายุวันละสุขาพละและบริพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการ อาตมาภาพวันทานี้สัจนามาในิพานโสตกถาก็ขอยุติพระสัธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีแสระตาและชนีโอมาอ